тож маю змогу спостерігати за вами зі свого кутка. Хоча знову прошу не подумати, що перед вами найнятий детектив. Ну і які ж ми збоку, зі сторони. У вас там весело, атмосфера згуртованості, товариськості. А це не аби що у наш перенаснажений ворожнечий вік. Певне, ви обмінюєтесь дотипами, раз у раз у вашому товаристві зринає сміх. А надто ж, коли ви беретесь вивчати розкішні ресторанні меню. Подобається мені, як ви невимушено жартуєте з кельнером, коли він ставить на стіл вазу з екзотичними фруктами, що ви їх, можливо, бачите вперше в житті. Певне, ви помітили, на цьому судні переважає публіка досить манірна. Тут кожен вияв природних емоцій, нахил до поводження безетикетного, далеко не завжди викликає схвалення. А щодо мене, то ваш який-небудь відступ супроти ресторанних умовностей, промах щодо етикету, я сприймаю, повірте, навіть з почуттям симпатії. Чи не хочете ви сказати, що ми <laughs> такі уже незграби? примружує око білорус. Ні, навпаки, я відзначаю природність, відсутність фальші у вашому поводженні, ніякої манірності, вихованість, але не криклива. Декотрим із вас притаманне, здається, вроджене почуття гумору. А гумор це завжди здоров'я і розум. От мені, скажімо, останнім часом це почуття дедалі частіше зраджує. Менше смішного стає на світі. Можливо, і так. З віком виразніше бачиш, що могло б стати реальністю, але не стало. Відчути марноту життя. Вам, гадаю, зазнати цього ще не доводилось. Почуття марноти і зруйнованих надій, хай ніколи вам не випаде цього звідати. Ви у тих літах, коли кожен божий день вас має радувати, коли людині тільки черпати і черпати від щедрот цього ще не зовсім знівеченого світу. Ось ви опинились на одному з найкомфортабельніших суден. Усе вам тут вдивовижу. Перед вами океан який схиляє вас до роздумів чи навіть до якихось поетичних візій. Якщо не помиляюсь, ви, здається, маєте стосовність до муз. Звідки ви взяли? здивований його поінформованістю, питаю старого. Наші творіння тутешньому світові поки що невідомі. Перепрошую, але вчорашнього вечора е, я став мимовільним свідком вашого творчого змагання. Он там в кінці палуби ви, як двоє мінезингерів, читали свої поезії океанові. Було ж таке? Ми читали здебільшого інших поетів, пояснює Сябро. А потім, правда, і самі змагались в імпровізаціях а ось підслуховувати недобре. Чому ні? Старий сприйняв це видно, як жарт. Поезія вона ж для усіх. Мені, одверто кажучи, імпонує ваш оптимізм, життєлюбство, відчуття доцільності буття. А як це важливо існувати доцільно? Десь там он вахтаний матрос чатує у темряві, оберігає спокій цього корабельного людства. Життя того вахтеного цілком виправдане, воно має сенс, і, певне, змінившись, він спатиме в кубрику як убитий. Е, до речі, молоді люди, звертається він до нас, в океані міцно спите? А чому б і ні? відповідає ухильно, згадавши Петрове нічне віршування. Ну, а мене замучили нічниці.